Por në të që se kohë që atë pozitën në tjera të e në të majë, për malit në në shkak, e je e batina një letë për dhe të Se dhe zotit ka ja ka dhëtë të të se Zoti po thotë, el malu vel benune zinetul hajatid dunja. E mali është hjeshia e ksaj dynjaje. Insan, e don shpirti njerëzit, një si dhe të i dhe të vetit, si jesë të në Zoti ja ka dhëmë në dhe të Çdo insan don, i kona me parë, vetëm edhe pasunia, më dhe një, i të më dhe një, dhe në të dhe ata ka të të të të të një kjo, i e rëndë, po insani një kjo. Vel benun edhe evladt, jonë hjeshia e dynjas, insani me evlad hjeshohet, E vetë Allahi po na thot, vel bakijatus salihatu, ato të mirat e gjithmonshme, ato të mirat që s'kanë të sosje kurr, ato janë, hajrun inde rabbike thevaben ve hajrun emela. Ma t'mira ato shumë ma mirë ka sevap Zoti për to e ma shumë. ma shumë Zoti ju pagun me këto me ibadet Zotit, edhe ma shumë jonë këto ma të knaqshme jonë për me pasë shpresë, me pasë ma shumë të gjynë se ka evlad edhe mal. Domethanë, ma shumë duhet një musliman të lakmon në ibadet të Zotit, Mos të harrojna ato çka kemi pa po bo, se kemi një ditë me shku te Allahi xhele shanuhu. Në këto shka do të thonë, në çdo sen që është i përkohshëm, ai sen që është i yti, po ai sen kur tjetër dikush bëhet e ta merr, Jeta e njerëzisë është jetë e përkohshme, e përkohshme. Zoti insanin me rrnu në dynja nuk e ka kriju, po e ka çu një kohë të shkurtën këtu me fitu me punu për ahiret, edhe me shku te Zoti xhele xhelaluhu xhele shanuhu. E krejt mina kuja, gjënë te Allahi xhele xhelaluhu xhele shanuhu. Pejgamberi alejhi salatu vesselam po thot shkova kah një vend e pash një grue të me knu arabisht po banon atë mune të të mune një gjokë jo. Hasireten an dhiraajha, plut i shtonë, të lasë, e kështë pas të kri. Ve alejha min kulli zinetin halekaha Allahu teala. Gja zinet, i shtonë mito, për mos me pa melekutu semavati vel erd, se me konë mos me jau mjegullu sytë insanve, insant kishin me pa edhe në melekutu semavati vel erd, po shejtont po jau mlojnë, perde jau vojnë insanve nuk mundën me pa ato që është hak me pa. Ja gjysteriske Zoti faktimisht, se me qka të punon ymeti dynjon. Thot shumë insan e flasin fjalën e keqe, pa kujtu e qesin pej barkut e pej gojes. Thot masanen b, masanena buhen pishman, por nuk i vlen pishmani i tina, se mu qka të del pej gojes, prap nuk kthehet me hi. Shkoj ma tutje pejgamberi, alejhi salatu ve selam. Edhe e nin një erë të bukur të mirë, kjo është ma interesant, që duhet ta ngoni edhe ta merrni. E nin at erë që e knas pejgamberin era, sa e mirë i vjen. Ja Xhibril, thot pejgamberi, ma hadhihi rraiha. Qka është kjo erë kaq e lumtun, kaq e knaqshme? Edhe e qet përpara, munohet me bind edhe mos me than që ka qetër Allah. Kjo apet i thotë Allahi është aj që ka kriju ty e mu edhe krejt mahlukatet. Thotë, po unë e kam me të marr, thotë me të myt ty e burrin tand edhe dy fmi i kish edhe fmin kom me t'i myt. Thotë veç një e lypi prej teje. Thotë me na shti, thotë, në një ven në vorr në të natas, E ja qiti burrin, edhe thojke mbiri pishman, ke thojke rabbi, ve rabbi Allah, s'ka qetër Allah, pos Allahut dhul xhelal. E mur qetrin djal ja myti, ja qiti edhe ato. Bile ka rivajet thonë, herë ja ka pre në gjyks, e në gji, masanej ja ka gjuën në të ndeh. Prap nuk e lshojke emrin e Zotit dhul xhelal. Kur erdh me ja myt tretin, Këtë jetë që pelinë është e qasojnë ajo, Rasullu Allah. Vlazen musliman, a i që bënë dy një atë sabër në këtë din, te Allah e jere në kje, që kur se ka dhe gjithë një herë jere mirë ka me jarë, Allah e me bukë nasive dhe ne me kumë për që aty në jarë. Tha haulai ledhine la juedune zekate emvalihim, tha këta janë ata që s'e kanë dhonë zekatin e malit, runa Zot kederve ja rabbel alemin. Mali, vllazën, fitne, për ato që s'e jep hakun e tina, runa Zot prej tyne ja rabbi. Masanej shkoj pejgamberi e pa një vend disa druna mullur, si thonë na, e me i gjue hallkun me fjalë qia, e me, le, me i largue pej udhës Zotit zul xhelal, e me i çue n'rrugën e shtrembt, se ju gjon qikjo çka po thot pejgamberi alejhi salatu ve selam. Shkoi pejgamberi alejhi salatu ve selam ma tutje, edhe i pa disa njerëz, barku i tyne ish bo i madh sa shpija, i jepshin zor m'u çu e nuk mujshin, I vetëm ja, ja Xhibril, çka jon këta, kush jon këta? Pejgamberi, ai Hazri Xhibrili tha, hum ekeletur riba, tha jon qata njerëz që e hanë fajden. Tha qata njerëz janë, që po munohen m'u çu, po nuk munen m'u çu. Çka ka thonë Zoti n'Kuran lidhje me këto me bo tasdik fjalën e Pejgamberit që e ka pa me sytë e vet në qiella, Qajo ka me i gjetë dit kijametit ata njerëz që e hanë riban e hanë fajden. Runa Zot pej qijave, ja rabbi, na sot ja të mu, ja e hanë vetë, ja i nimojmë me hongër dikush, ja i bohemi ispat, veç i në zanë me hesap sot që ka qi pshton pej duhmës sajna, nuk është veç Zoti boftë rahmet ne, ja rabbil alemin. Ma në ma tutje Pejgamberi e qita është dy të mrama se erdh koha edhe me, me, me lonë, e pa një ven, një popull milshin, edhe si milshin u bike, e pra me një herë e korrshin edhe apet, në ven tyne meherë apet tjetër bojke. Boni pejgamberi, subhanallah, Me gjuhë, me dorë, me kom, për Zotin, për udhë t'Zotit, xhele xhelaluhu ve xhele shanuhu. Xhihad i thonë luftës, nuk është lufta veç frontalisht. Kudo që të jen insani n'bon xhihad, me gojë e me pare, me mall e me trup e me krejt, ajo është xhihad fi sebilillah. Qata njerëz thot Pejgamberi, ai Hazri Xhibrili që bojnë xhihad, Zoti jau jep të mirat e tyne, Zoti në apoft në sibën të të vëllak, që në arunë për i pësijave, edhe me morë e në Zoti gjellë gjellë hu, gjellë shalë hu, edhe me punu që shë në ka thonë Allahi gjellë gjellë hu, gjellë shalë hu.